Ebyabalevita esura ya mwenda Aroni natamba ebitambo Hakiro kya munana Musa ayeta Aroni nabatabani nabebembezi ba Isiraeli Agambira Aroni ati Okwate ebuguma yenumi arwe Kenya kyenyatano yobufu n'empaya yentama yekiyongo kyokwokibwa Byombiri enzira kamogo obiyonge omumaisho go mukama ogambire abaisiraeli oti mukwate mpaya yembuzi alukiyongo kyene tano yobufu enyana nomwana gwenta amabyombiri byomwaka gumo enzira kamogo alukiyongo kyokukibwa enumi nempaya yentama arwebyongo byemirembe byokutambira omumaisho go mukama ekiyongo kyemyaka kitabira inwe namajuta arwenshonga kirekyo mukama naija kubabonekera ebyo musaya lagire babireta omumaisho geyema lyomterano enteko yona egoba au eyemerera omumaisho gomukama musa agambati ekinikyo kitambo ekyo mukama abangire kukora omukama arababonekera omu kitinwake Ashuba agambira Aroni ati Ija ali arutale onge ekiongo kyawe tano yobufu nekiongo kyawe ekyokokibwa oyegirire enyatano iwe n'abantu kandi olete kiongo ky'abantu obagirire enyatano nkoko mukama angire kiti Aroni agobarutale aita enyama yekiongo tano yobufu eyabaire agizirwe wenene abatabani bamuletera obwamba abuyibikamu orukumu abuteeka amaembe garutale kandi obwamba abusheesha amaguru gayo kyonke bishajune nsigo nekiteko keine ebyarugire akiyongo Kenya tano yobufu abyokeza ali arutale nkoko mkama yabere yangire musa enyama noru abyokeza enja yorusisira aita nekiyongo kyokwokibwa abatabani bamuweereza obwamba abushemulira arutale kugizingora bamuweereza nekiyongo kyokokibwa akachweka akandi no mutwe abyokeza hali arutale ayogya mara nebirenge abyokejanya nekiyongo kyokokibwa Aho aonga ekiyongo kyabantu akwata imbuzi yekiyongo kenyatano yobufu yabaire egizirwe arwa bantu agiita agionga arwenya tano yobufu nke kiongo kentano eyobufu ekyambere aonga ekiongo kyokuokibwa mara akionga kuonderana nekiragiro aonga ekiongo kyemyaka akiorao ekikamato akiokeza ali arutale ekiongo kyokuokibwa ekyabwankya kitabulimu kwako aita enumi nempaya yentama ekitambo kebyongo byabantu ebyemirembe abatabani bamu ereza obwamba obwamba obu abushemulira lutale kugizingora ebishaju byenumi nebyempaya yentama ebishaju byekira norushaju rwamara ensigo nekiteko kyeine babitungika amkoro babitwara byona lutale ebishaju Aroni abiyokeza aharutale Kyonka enkoro nekirumbu kya bulyo Aroni abichunkeza omumayishogo mukama nkoko Musa yabere aragire Aho Aroni aimukya emikono ayorekeire abantu aba omugisha kemazire kuonga ekiongo kyenyatano yobufu ekyo kukibwa nebyongo byemirembe asongoka Musa na Aroni bataa muyema lyomuterano oroba aturukire baabantu omugisha nomkama omukitinwa ke abonekera abantu bona omuliro guzibuka omumaisho gomkama gokeza kimo ekiyongo kyokokibwa nebishaju ali arutale oro abantu bona baguboine batamwe nduru bajumara ahansi